Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 12, 1777, itinaguyod na Beato Fra Junipero Serra ang misyon ng Santa Clara ng Assisi sa Northern California. Matagal na nanatili sa Mexico ang butihing pari kung saan isinalin niya sa lengguwahe ng mga Indian ang katisismo bago itinalaga sa bahaging norte ng Amerika. Dinatipikahan siya noong September 1988 ng yumaong si Pope John Paul II. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.